Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Alhamdulillah, rabbi lalamin, assalatu wassalamu ala rasulam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. <clears throat> Nastavljamo mokizu, delo iz Mustalaka na hadisa od imama Zahabija. <clears throat> U stvari koje rezime rezime knjige koje je napisao Ibn Daqiq al-Aid. Rezumirao njegovo djelo u, o istoj temi, naravno. Jel. I način, način ovaj, tretiranja govora o hadisima je da je da je pod rednim brojevima pisao o, o vrstama hadisa, počeo od jedan pa nadalje od vjerodostojnog hadisa Hasan hadisa Daif Mevdu i tako dalje odnosno prvih prvih pet hadisa je a, svrstavo na opće poznata ona podjela hadisa znači sahih Hasan Daif Matruh i Mevdu <clears throat> znači osnovna podjela znači vjerodostojan hadis dobar hadis vjerodostojan dobar Daif matruh, to kao munker, a, najveći vid slabosti hadisa i mevdu, mevdu izmišljen hadis. <clears throat> a onda ostale, a, ostale podjela hadisa je navodio onako, a, ona poznata uriježena podjela shodno mahanama u hadisima. <clears throat> Zadnje što smo radili, radili smo hadis mavkuf i onaj koji je nasuprot njega, to je Marfu. Rekli smo da je Marfu, znači onaj hadis koji se pripiše poslaniku sallallahu alaihi sallam kada dođe u hadisu, znači od Azhaba, a ne bih urejrete radijala anu Marfu an. Znači to Marfu znači قال انا انا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال او يقول i tako dalje. <clears throat> znači to marfuan znači raf podignuto je pripisano poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Dok je mevkuf, kada kaže recimo Abdullah ibn Omer radijelah anhuma, mevkufen. Mevkuf znači da je to riječi ashaba. I to zra zapam tu termin zato ovaj da bi se znalo pod sa, sa hadisma koji se prenosi. U suprotnom ako osoba ne bi znala, znači bukvalno se to ne prevodi. Ne, ne prevodi se prenosi Abdullah ibn Omera mevkuf, mevkuf znači da je nešto uh, ostavljeno, ostavljeno, vakf, stalo se na njemu. Šta ko prenosi hadis, ne veze sve znači. Mevkuf znači da su riječi Abdullah ibn Omera ili marfuan prenosi se hadis od recimo od od uh, e, Abu Bekra marfuan prenosi od Abu Bekra podignu tako bukvalno prevodilo a tako zna se testovi neki prevodioci koji ne poznaju terminologiju da da se provaljuju tako prevodeći bukvalno neke termin, termine terminologije ovdje najispravnije ovaj termin da se ne prevodi uopšte nego se napiše na arapskom jeziku pa ga opišeš onda dole u fosnoti ili ili u zagradi pod 11 došao na sljedeći hadis vrsta hadisa el mutasil <clears throat> ili mevsul, jedno i drugo se koristi. I tesele znači nešto spojiti. Arabsko jemsko. Ma kaže, i tesele sene duhu wa selime minil in qita. Kaže, to je hadis <clears throat> če je senet lanac prenosilaca spojen. Ovo kaže, selime minil in qita, znači u tom Uh, u tom lancu prenosilaca nema prekida. Kada znači prekid, prekid lanac prenosilaca. Uh, kaže wa yasduqu zalika ala al-marfu wal maquf e, mutasil hadis može se odnositi i na marfu i na maquf marfu znači malo prismo bežem marfu znači da je pripisan poslaniku sallallahu alejhi ve da sto riječi ashaba <clears throat> sljedeća vrsta Nama je ovdje lijepo ovako što skraćeno ide, samo posjećamo se ono što smo već uzeli, samo na drugačiji način. A za, od, od bitnih stvari da Imam Zehebi se zadržao na onim bitnim, na bitnim ovaj, vrstama hadisa oko kojih ima govora, oko kojih ima, ima govora i u tome vrijednost ove knjige. Dođi s nekim e, stvarima koje se inače ne mogu naći u drugim knjigama, u selo hadisa. <clears throat> Sljedeća 12, El Musnet. Musnet hadis kaže ma huwa ma i tasala sanaduhu bi zikri nabi sallallahu alejhi ve sellem kaže, to je uh, hadis u kome je spojen, njegov lanas prenosilaca je spojen, spominjanje vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem I zato postoje, ovaj, kako kaže ovde Musned, imamo, imamo hadiske knjige koje su, kaže, hadiske knjige, Kutubul hadis Musnede. Musnede, znači ima sened, lanas prenosilaca. A imamo hadiske knjige koje nisu Musnede. hadiske knjige koje nisu Musnede, pa poču koji? poput Bulug Marama, poput Muntake, poput Arbeine Bevije, to nisu knjige Musneda, iako su hadijske zbirke. Što nisu Musneda, nema u njima lanca prenosilaca. Samo se spominje Ashab i tekst hadisa. Do knjige Musnede, to su Buharija, Muslim, Tirmizije, Budavud, ovaj, od Bejveqija, njegov sunen, od, od sve redom te poznate zbirke, ovi poznate i one manje poznate To su, znači, osnovne zbirke u kojima je sačuvanje hadisu, one su, one su musnede. Uh, poslije zbirke hadise, odnosno zbirke knjige koje su pisane, uglavnom, radi skraćenosti, izostavi se sened. Ova, a cilj je knjige da u stvari, uh, da sakupi se hadisi iz određene oblasti uh, koje su vezane za određene teme. A onda navodi ovdje kaže وَقِيلَ يَدْخُلُ فِي الْمُسْنَدْ كُلُّ مَا ذُكِرَ فِيهِ نَبِيُ صَلَّى اللَّهُ سَلَمْ وَإِنْ كَانَ فِي أَثْنَاءِ سَنَدِهِ إِنْقِطَا kaže, e, ulazi u hadis koji se zove Musnet, kaže, ulazi svaki hadis u kojem se spominje vjerovijesnik, sallallahu alaihi sallam, pa makar u, u toku lanca prenosila se i bio, bio prekid lanca prenosila se, Musnet. I to je ispravno, znači, zato kažemo, hadijske zbirke Musnede, znači u njima ima sened, ima lanac prenosilaca. To su ove starije knjige, poznate knjige, znači zbirke hadisa. Dos novije knjige, poput Umdete Lakan, Bolugu Maram, Muharrer, Erbein Nevevija i tako dalje, mnoge druge knjige, ovaj, Muhtesar Bura, Buhari, Muhtesar Muslima koje su napisane, sve su to je gajri, gajri Muslima, znači nema, lan, nema lanca prenosilaca, nego od krađe. Ili čak imamo onaj Džembejne Sahihajn, uh, eh, gdje su sakupljene dva sahiha u jednu knjigu uh, sakupljene, ili, ili Hadi, ili ova, Lulu Marđan, Hadis Mutefekun Alih, gdje su sakupljene u, u toj knjizi. Znači sve su te uh, zbirke, koje nisu musnede, znači nema lanca prenoslaca, nego uzeto iz osnovnih knjiga hadijski. Sljedeći e, vrsta hadisa, Ešadu, podboj 13, znači. Šaz hadis, mi smo njega često spominjali, stano spominjali, stvari mi se spominjali tamo e, šaz kao termin, ne imaš odluda, kad, spo, kad spominjamo ovaj, definiciju vjerodostojnog hadisa. Podpoznata tri prva šarta, zadnja dva šarta su to da nema u tom hadisu šuzuza nima ileta. Šuzuza to je ovo ovdje. Da, nema, a, da nije šad hadis. Nema ileta, nema skrivene mahani. Skrivene mahani u redu. Šad, sad govorimo ovdje. A ona prva, tri osnovna šarta, koja smo rekli da su osnovna tri šarta? Vjerodoslovnih hadisa. Da je mu tesil spojen lanza prenosilaca, šta dalje? A daletu i dapt. Znači, daletu, dapt i tisal. To su tri osnovna šarta adaletu daptitisal, a, osta, a druga dva, četvrti i peti, to je da nema, e, da nema e, šuzuda u njemu, a to je ovdje što ćemo sad govoriti, i da nema ileta skrivene mahane. <clears throat> Dobro. Šad kaže, huve ma halefe ravihi thikat. Kaže, to je hadis u kojem ravija e, dođe sa nečim oprečnim od vjerodostojnih ravija ili drugačijom definicijom kaže ma inferede bihi men la yahtamilu haluhu qabula tafarrudihi kaže to je hadis u kojem se izdvoji izdvoji se ravija s nečim a ta je ravija kaže la yahtamilu ne, ne može on podnijeti znači eh, halu njegovo stanje zato što ima slabosti kod sebe ne može, ne može se prihvati kabulu te da se on izvoji sa nečim, da dođe sa nečim, da se on izvoji i on kao ravija ne mo, znači nije toliko pouzdan da može se on izvojiti sa nečim sa nečim dodatnim što nisu spomenule ostali pouzdan ravije. Odnosno ovdje drugim riječima kao rekli. E, Mislim, ima više definicija to. Ovo sad dodajem o sebi, ovo što je spomenuo autor. Kaže, en uh, e, juhali se stika euthaka minu. Ili euda minu. Uh, da, da ravija prenosi tekst nekog hadisa i, uh, i bude on znači uh, da bude da, do, pardon ovaj uh, da pouzan ravija da pouzan ravija dođe s nečim oprečnim od ravija koji su pouzdaniji od njega. Mi smo navali takvi primjera dosta takvih hadisa, ali tako ako se sjećate. Koji smo primjer navali? Zamrdanje prsta. Dobar, dobro, znači osnovni tekst hadisa koji bilježi muslim je u tome da se pravi šaret prstom. A za mrdanje prstom, evo, kane i harriku, ha što došlo rivajetu, to se donosi od kodame, kodade, kodame ibn Zijade. On prenosi taj ravija. Taj ravija prenosi kane i harriku, ha. I da je mrdao prst. E, a onda, a on je on je pouzdan ravija, ali, ali oni drugi koji prenosi da je samo i šaret rađen, a to je 12 ravija, različiti prenose, svi su pouzani od njega. On prenosi samo da je poslanski činio i šaret prstom. Kana i u širu bi ispehi. Šaret bi prstom. A ovo mrdanje, da ono, ovaj ravija se izdvojio sa tim dodatkom. I zbog toga, znači, skupina učenjaka, muhadis uglavnom, pošto muhadis to preciznije ocjenio, on kažu da je ovo, ovaj dodatak da je šad. Kaže šad, znači, ima slabosti jer se on izdvojio, ovaj ravija, se, on, je, on je slabiji od ovih poznani, znači on ne može, on ne može doći sa nečim što je poznani od njih nisu prenijeli. Nemoguće se ovi zaboravili. A on slabiji od njih, nije na stepenu pouzdanost kao oni i on dođe sa nekim dodatkom. E sad tu ulazi u drugu meselu, ono, ovaj, da ulazi u meselu poznatu, a to je zjadeto fiqa, dodatak od pouzanih ravi. Kad neki pouzan rava dođe s nečim, nekim dodatkom, riječ ili rečenicu, pola rečenice i tako dalje. Da li se to privata ne privata? Ovdje, ovdje objasnimo otkud su da šeha Albanije da prihvati onda ovaj dodatak. Šeha Albanije ucijeni vredosanjim ovo. I pa su onda preuzeli mnogi saudijski šejhovi Bin Bazi Šejh šeha Bin Bazi ibn Semin uzeli se ocjenu šeha Albanija i uh, nagljeli su tom stavu za mrdanje prsto dokovi ostali koji su ovaj, na, koji su ovaj sučanci u hadisu su odbacili taj dodatak. Odpoznati ovi savremeni šejhova koji su uglavnom muhadisi poput Mokbila Vadija, šejh učenik od šejha ovaj, Albanija iz Jemena, poput Ebu Isaka Huveina, poput Mustafa Adavija. Znači, svi, svi su oni muhadisi. Svi su, svi, ima učenik, svi su oni učenici od šejha Albanija. Ovaj, ali su došli s time, znači, da, da, da su ov, ovaj hadis, ovaj primjer što smo ga navodili, spustili ga na ovo poimanje, znači da, da, je, da tu ravija koji je manje poznan došao sa nečim, došao sa dodatkom koji nisu poznani ravije od njega spomenuli. Takvih hadisa imam dosta, a, a vraća se na razilaženje po tom pitanju, da li se potvrđuje taj dodatak s kojim je došao, a on dolazi s novim propsom ili se ne potvrđuje. Također, isto govorili smo da je, da je šad ovaj, primjer šaza, a to je da je poslanik sa zikrio desnom rukom što je došao kod Ebu Dauda kane jakidu tesbih jakidu tesbih brojao je tesbih on usvana usvana brojao tesbih kaže bi jedihi ako da bude ovdje je došlo bi jedihi jumna sa desnom rukom ono sa jumna desnom rukom ko došlo kod je budao da ravija došao izdvojio se s time a ravija ta inače nije na stepenu poznanska ostali ravi koji su prenijeli osnovu ovog hadisa i potpada pod isti propis toga. Šejh Albani opet ovdje prihvati ono, da na osnovu drugi neki argument, prihvatio to desnom rukom. Dok ostali muhaddisi odbasili su to dodatak desnom rukom da je To da je zikri to uredno. Govorimo ovdje ovaj dodatak desnom rukom. I takih primjera imamo dosta. Primjera također mes po čarapama. Imamo tekst hadisa da je poslanik sada kaže meseha ala hufein wa, wa, da je, da je učinio mes po, po mestvama i kaže po čarapama ovo po čarapama, po čarapa do dodatak u hadisu. I sa njim se izdvorio, izdvojio ravija, izdvaja, ravija koji ni na stepenu, znači ima konje određen slabost, ni na stepenu uopšte ovih ravija, drugi koji spronio, pronijeli samo ovo da, da je poslanik sa, sa Lansinom učinio mes, po mestvama. A to osnovni hadis koji prenosio od Mugira ibn Šubeta. U tefaku na njih. A ovaj dodatak Dževarabein ispadne da je to šat, da dodatak dodatak koji je potpada pod ovo ovdje, znači da dođe sa dodatkom jedan ravija, jedan ravija koji sa posebi sam nije posebi on sam posebi nije slab. Međutim oni drugi ravije koji su prenijeli isti taj hadis su pouzdani i od njega niko nije prenio od njih taj dodatak koji on prenio. Izdvoji se on s time. I samo to njegovo izdvajanje, on nije na stepenu pouzdani ravija, u istom tom hadisu čini da dolazi do upitnosti taj hadis. Imamo primjera gdje se to može također prihvatiti. Ne mora znaš da, je tu, da se to uvijek odbacuje kao što imamo ono vezanje, vezanje ruku na, na prsima. Svi hadi ispod omine su slabi. Oni za vezanje na pupku, ispod pupka, to su, svi još slabiji, onda nije, nije treba spominjati. Ispod pupka, ono, da li radi on. A ovo što je na vezanje na prsima, to je slabi hadis u osnovi. Uh, i, uh, I to baš ala sadri što došao taj dodatak, ala sadrihi, u tom nije problem. Da je poslanik sa vezao ruke, to je došlo mu tefakon alejih da je vezao ruke u namazu. A da je vezao na prsima to dodatak ala sadrihi, to je došli, izdvojile se određene ravije, u stvari jedan ravija se izdvojio. E, I sad, e, zato većina muhadisa savremeni, inače, ne, ne prihvataju to ala sadrihi, kaže, to je slabo. Šeh Elvan u tome izdvojio, ali u ovom smislu možemo reći, potvrdno se izdvojio, u redu što se izdvojio, u tome da je ocijenio uh, e, vjerodosveni to ala sadrihi. Zašto je prihvatio to? Zato što je, imamo drugih rivajeta koji potvrđuju tu istu stvar, ne taj hadis nego ševahi da imao drugi rivajeta, drugi hadisa koji su došli u sasvim drugi lance prenosilaca u kojima također ima određene slabosti. Ima određene slabosti, ili je mursel, ili je, ili je, ili je mevkuf i tome slično, maktu, ali potvrđuje isti propis na persona. Pa je onda na osnovu ti više rivajeta, zbira ti rivajete, bonka da se digne na stepin dobrog i privatljivog hadisa. Ovaki primjer mogli znači, mnogo nabrati ovog tipa ovaj, eh, gdje dođe znači, taj dodatak, jako bitan za propisa a radi se, znači, da li, je, da li, je, da li se taj dodatak ocenjuje kao da je šad, anomalno, šad znači stvar nešto iznimno, anomalno, izdvojeno. E, recimo, recimo opis, ova, ova riječ zanimljiva, ovaj, da znaju nekad onaj, za nekoga alima učenjaka kroz istu reč, ovaj, kaže poznati, on kaže bi, uh, bi uh, a raj šade. Poznate, potom je po mišljenjima, koja su anomalna šada, izdvoji se, izdvoji se na odnosu na skupinu ostalih učenjaka, izdvoji se nekim mišljenjima, ne bi bilo ša, izdvojeno to mišljenje, u čemu, ne bi bilo izdvojeno da nema da ima argument, pa što, pa što nema argumenta, onda ispadne da se oni izdvoju u tome, sa tim stavom. Na se desu u mnogim tako meselama, tako da dođe neki učenjak, ovaj, e, da, da zastupa jedan stav, znači, da e, smo Kur'an, on tu kazuju donekle jasno, po pa nekom propisu, on dođe drugo mišljenje totalno. Pa, pa onda to mišljenje smatraju da je to, da je to mišljenje šad, odnosno anomalno, izdvojeno. Izdvojio se od osnovnog, znači ono koji, koji ipak kakav takav dokaz ima. Dobro, da se ne izgubimo ovdje. <clears throat> opričan hadis, ovdje ga nije spomenuo odma koji je opričan hadis, koji je opričan hadis šazu? Hm? Bunker hadis. Dakle, on dolazi poslije. Huve ma inferede ravi da'if bihi. To je munker hadis. A naravno, opričan šadu je ma'ruf hadis. Ili mahfuz. Neki učenac kaže mahfuz, neki ma'ruf. Ovdje ga nije on sad spominuo. Znači, ovdje sad obradili smo šad. Sad smo rekli, rekli znači, neko da se izvoji sa nekim dodatkom. Iako je poznan ravija. Uh, šta se smatra opričnom hadisu tom šazu, zove se Ma'ruf. Šta je Ma'ruf? Uh, Znači, ono što je potvrđeno vredosveno da je osnova tekst hadisa. To je maruf hadis. Dakle, kad neko kaže, recimo sad nismo rekli ovo za, šta smo rekli za, ovaj, za mrdanje prsta. Maruf hadis je to da se išareti u namazu. To je maruf. To je došlo u rivajetima, pouzdan je, pouzdan je, e, znači svim rivajetima potvrđuje da je poslani išareti u namazu. A, znači, i taj, taj dio teksta isto zove se Maruf. A ovaj dodatak ovamo, što kaže Kana Juharrikova, da bi prst mrdao, e to se smatra da je šaz. Znači, kako se mora razumjeti? Znači, ono osnova hadisa koji je potvrđeno od, od većine ravija pouzdani, to se smatra, taj tekst hadisa zove se Mahfuz ili Maruf, svejedno. Mahfuz znači, doslovno pređeno kod nas, znači, sačuvan, stvar ne misli sačuvan. Mahfuz misli se, znači, da je to potvrđeno vjerodostojno. A ovaj dodatak što je došao, on je šaz, on je anomalija. Izdvojio se ravija neki sa tim dodatak. Andalusam. Andalusam. Andalusam.